Денес ќе зборуваме за вториот дел од контроверза. И јас би сакал да на самиот почеток прочитам еден стих кој што се наоѓа во Откровението Јованово или <clears throat> последната пророчка книга во Светото писмо во 17 глава. Откровение 17 глава. Што вели 13 стих? Да. Тие имаат една мисла и силата и власта своја ќе му ја предадат кому? На дверот. Како што забележуваме, Библијата ни прорекува еден систем, еден светски поредок, во кој што, за да постои, за да се реализира власта на зверот, на антихристот, над целиот свет, со единствена светска управа, единствена светска влада, потребно е предходно да се постигне едно едноумие. Еден вид едномислие. кој се тие што ја имаат ова една мисла? А десете рогови што ги виде се десет цареви, кои царства уште не примија, туку како цареви ќе добијат власт само за известно време заедно со зверот. Споменате се некои 10 цареви. Постојат разни нагагења што ова значи и на кого се однесува. Некои велат дека тој ќе бидат 10 најсилни држави во светот, така наречен Г10, кои што ќе го воспостават новиот светски поредок, Постојат разни други толкувања, ние не навлегуваме сега во самото толкување на овие пророчки символи, Меѓутоа, сакав нашето внимание да го насочиме кон овој збор една мисла, кон ова едноумие. Ке постои едно едноумие. Интересно е што ние живееме во деновите кога веќе во јавноста се пропагираат тези кои одат во насока на една единствена светска влада, Например, пред неколку седмици папата Бенедикт 16 повика јавно и пред медиумите да се воведе една единствена светска валута. Тоа не е ништо ново во однос на оно што се планира. Како што не беше ништо ново што Генерална конференција има врска со се ереста наречена Светски сојуз на црквите, односно екуменското движење. Меѓутоа, што е новото? Новото е што сега ова што ние го знаевме, почна јавно да се пропагира. Сега отворено и јавно се пропагира. На голема врата. Дали некој што се запрашале, ако сте ја чуле таа вест, верувам дека сте ја чуле, зашто баш папата повикува за единствена светска валута? Гледе, Ватикан е најмалата држава во светот. Ако некој би требало да повика да, за формирање на единствена светска валута, единствен економски систем, тоа би требало да биде најсилната држава во светот. Најголемата држава во светот најразвиената држава во светот, а не најмалата држава во светот. Интересно е што <laughs> мене овие зборови ми звучат како да папата вели вак. Ако постои некој на планетава што случајно не знаел до сега, кој е антихристот, да знаете, јас <laughs> така би можел да ги преведам неговите збори. Но, јас лично не му посакувам на Бенедикт 16 и тој да ја има таа улога на последниот антихрист. Бидејќи тој неодамна издаде една книга, што самиот ја напишал, во врска со личноста на Исус Христос. И знаете што вели во таа книга? Што значи, се од него зборови? Вели, повеќето луѓе, сега ова е парафразиране исто така, го неам сега цитатот пред мене, повеќето христијани во светот имаат погрешна представа за Исуса. Тие мислат дека тие имаат представа дека Исус бил некој кој што за сите бил добар, за сите бил љубезен и за сите бил прифатлив. И сега папата вели, но таа представа е погрешна. Исус воопшто не бил таков. И сега тој самиот кажува како бил Исус. Ако ги читаме Евангелијата, ќе видиме дека Исус бил контроверзен. Тоа е зборот што малку го објаснував минатата сабота. Навистина, ако ги читаме Евангелијата, ќе видиме дека Исус бил се, само не прифатлив за сите. Скоро секоја страница од четирите Евангелија е исполнета со извештај за некој конфликт меѓу Исуса и неговите противници, неговите непријатели. Самиот Исус употребил доста тешки зборови за своите противници. Знаете, деве наближува Божик, празници, повторно светот ке пее за Исуса, кој каде ќе пее. Кај нас повторно ќе се зборува за караконджули и вештарки. <laughs> За жал, значи, светот се уште не дошол до, та, до таму, барем формално, овие празници да ги посветува на Исуса. Се уште премногу, многу повеќе ги посветува на, на своето паганство, од кај што и потекнуваат. Но, еве да речеме дека светот ќе зборува за Исус. Сите ќе зборуваат за Исус, што е многу интересно. Сите кои што се јадат меѓу себе ќе зборуваат за Исус, Ќе го слават Исуса. Ќе мисле дека Исус е подеднакво добар за сите нив. Тогаш зошто помеѓу нив има војни и расправи? Зашто помеѓу христијански држави и нации има војни расправи. Зашто има непријателства. Точно е тоа. Затоа што не го познаваме вистинскиот Исус. Исус бил контроверзен. Да отвориме во Евангелието по Матеј, 10 глава. Матеј 10 глава. Кога се зборува за Божик, темата обично е дека се родил царот на мирот. Оно што на луѓето нај, најпрво им доаѓа на ум кога се работи за, за Христа е дека е тој миротворец. Тоа не е погрешно. Меѓутоа, зашто Исус ги кажал следниве познати зборови? 34 стих. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. 35 стих. Зошто дојдов да раздалам човек од татко си, еве докаде оди. Контроверзата. Подалба внатре во самото семејство. И керка од мајка си, и сна од свекрвата неизина. Случајно има тука некој што не знае што значи ова, ја ви сведочам дека јас лично го имам доживеано И непријатели на човека ќе бидат неговите домашни. Зошто? Зато што Исус е контроверзен. Ако го прифатите Исуса, ќе се создадете непријатели. Зошто? Бидеќи тој самиот имал непријатели. кој љуби татко или мајка повеќе од мене не е достоен за мене. И кој љуби син или керка повеќе од мене не е достоен за мене. И кој не го земе крстот свој и не оди по мене, не е достоен за мене. Ако Исус кажал вакви зборови, тогаш дали е точно дека тој миротворец? Тој вели на да донесам мир. Дојдов да донесам војна. Дали тоа противречи на представата за Исус дека е миротворец? Не. Зошто не? Еве зошто. Евангелие според Јован, 14 глава од Евангелието според Јован, 27 стих. Јован 14, 27. Дали имате Библија пред себе? Што им вели Исус на своите ученици непосредно пред неговото страдање, непосредно пред неговата смрт? Мир ви оставам. Мирот свој ви го давам. Но кому му го давам мирот свој? Тој им се обрке на учениците тук. Не му се обрке на светот. Зошто? Зашто светот не го прифаќа неговиот мир. Затоа продолжува Исус и вели, јас ви го давам, но не како што го дава светот. Еве каде е контраверзата. Исус носи мир, но светот не го сака неговиот мир. Како што светот не ја сака неговата светлина, сака да се живее во темнина. Светот сака да живее во паганство и неморал. Затоа, светот не го сака овој Исус, кој што во реалноста постои, току светот сака некој измислен Исус, за кој што и самиот папа признава дека, дека тој не е реален. Бидеќи вистинскиот Исус е контроверзен, вистината сече, вистината одвојува, вистината предизвикува, Вистината создава непријатели. А зошто се тоа? Бидеќи не постои ништо заедничко помеѓу Христа и Велијар. Да го нагласам ова Р на крај, да не мисля дека повторно се работи за Велија. <clears throat> Не постои ништо заедничко помеѓу Христа и Велзевул, гадот Акаронски. Така беше. Јас ви го давам мирот, но не како што го дава светот. Светот не го прифаќа Христовиот мир, току светот сака да оствари некој негов мир, свој мир. Било да се вика тоа пакс романа, како пред 2000 години, во Христово време, било да се вика тоа пакс Американа, како што денес се вика, а ние повторно живееме во Христово време, бидеќи е многу близо неговото второ доаѓање. едно, светот сака да се оствари некој свој мир. Светот сака да наметне свое едноумие. прочитавме, тие имаат една мисла, а која е таа мисла? Обединетите пагански нации имаат една мисла, која што еден нивен представник јасно ја искажа на заседанието на Генералната конференција во Торонто 2000 година. И од тогашниот председател на Генерална конференција, Јан Полсон, доби подршка дека тие ќе се молат за него и за успех на нивните планови. Во името на сите адвентисти на седмиот ден, Јан Полсон тврди дека ние ќе се молиме за вас, обединетите нации, да успеат вашите планови за обединување на сите религии, а ние спомнахме јата сабота дека меѓу тие религии спаѓаат и вуду, спаѓаат и сатанизми, спаѓаат и пагански движења, секакви. И Јан Полсон сака адвентистите да ги стави во тоа друштво, како што материјалот за подобра саботна школа од мејатата сабота, тоа истото го тврди сега веќе јавно и отворено. Меѓутоа, дали во тоа друштво е Христос? Шо мислите? Зошто не? Зато што нема ништо заедничко помеѓу Христа и Велиар. Нема ништо заедничко помеѓу Христа и Велзевул, гадот Акаронски. Самиот Исус бил обвинет за такво нешто. Бил обвинет дека е во некаков сојуз со Велзевул. Се вратиме повторно во Евангелието според Матеј. Овој пат 12 тата глава. Евангелие според Матеј 12 тата глава. Матеј 12 глава, ќе почнеме да читаме од 22 тиот стих. Тогаш доведува кај него еден бесомачен од зол дух, кој беше слеп и нем. Ем слеп, ем нем. И Исус го излекува така што слепонемиот прогледа и проговори. Ние знаме дека постојат глувонеми. Дали се чули да постојат слепонеми? И Исус ваквиот случај го излекувал. И сијат народ се чудеше и велеше, да не е овој Христос, синот Давидов? Интересно. Каков одговор дадува фарисеите? А фарисеите, штом го чуја, тоа рекоа, тој не ги истерува демоните на друг начин, освен преку Велзеву, началникот на демоните. Че значи, тука Исус е представен како некој што е во коалиција со Велзеву. Но Исус, знајќи ги нивните помисли, им рече. Е, се внимавајте. Што вели Исус? Секое царство, ако се раздели, запустува. И секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе. Тогаш како може да обстане царството негово? И ако јас ги истерувам демоните преку Велзевул, тогаш синовите ваши преку кого ги изгонуваат? Затоа тие ќе ви бидат суди. Ако пак јас истерувам демони со Духот Божи, тоа значи дека до вас дошло Царството Божио. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени по кукнината, ако не непред него врзе силниот, па дури тогаш да му ја ограби куќата. И сега завршувам со 30-тиот стих. Ова е најбитниот стих. Клучниот стих, според мене, за целата ова беседа. Жмавете што вели Исус кој не е со мене, против мене е. Кој не собира со мене, растора. Екуменското движење сака да ги обедини сите религии. Дали во тој проект е Исус? Не. Дали тоа собирање е по негова волја. Не. Што значи, тие не собираат, што не собираат со Исуса. Туку што прават? Растураат. Ако не собирате со Исуса, растурате. Дали некој од вас, кога станал верник, кога поверувал дека саботата е седми ден, кога решил да стане адвентист на седмиот ден. Дали некој од вас бил обвинет од страна на своите роднини, пријатели, колеги, дека сте влегле во некоја организација која што не е ништо друго, туку една филијала на, на тајните служби, на ЦИА, например. Сте имали такво искуство? Добро. Е, сега видите вака. Генерал конференција мејата сабота се обиде да докаже дека не е секта, на тој начин што се повика на признанието што го има од страна на Велзевул гадот Акаронски. Мегутоа, ако не се собира со Христа, се растура. И јас реков, ако ова се докажете, ако ова се докажете дека не сте <laughs> секта, тоа сте вие <laughs> секта. са вам. Да се позанимаваме сега со библиските критериуми. Кој е вистинското единство и вистинската црковност? Велзевул, според Христовите зборови, не се дели. Тие имаат една мисла. Ако оне што ја подели црквата во Македонија и во Унгарија, се моли за успех на ова единство, единството на новиот светски поредок, тогаш тој не собира, туку растора. да се подсетиме на едни други Христови зборови. Во предавањата под наслов Што е црквата? Лука 9 глава. Евангелие според Лука 9 глава. Еве го овој познат случај. Ке го прочитаме уште еднаш. Пред да го прочитаме, да сетиме што рече Христос, кој не е со мене, против мене. Кој не собира со мене, растора. Во Лука 9 глава, 49 стих, Проговори Јован и рече, Учителе, видевме еден човек кој во твоје име истерува демони. Па му забранивме. Зошто? Бидеќи не оди со нас. Бидеќи не е со нас. Лука 9:49. 49. Телка тема 49. Деветта глава, 49 стих. Да, 49 стих од 9 глава. Зошто Јован сметал дека треба да му се забрани на тој некој си да истерува демони во Христово име? Зашто не оди со нас? А Исус што им вели? Не забранувајте му. Еве ги началата на верската слобода. Не забранувајте му. Зашто кој не е против вас, тој е со вас. Е сега, ако сте секта, тогаш вие ке велите вака. Не, кој не е со нас, е против нас. Исус вели, кој не е со мене е против мене, а не кој не е со вас е против вас. Туку кој не е обратно. За црквата важи обратно. Кој не е против вас, тој е со вас. на конференцијата. Е сега, овде, овде постои една огромна разлика. Ако продолжувате да се делите, како Христос вака како да им вели, на сите, па и на адвентистите на седмиот ден. Ако продолжувате да се делите, да не признавате браќа и сестри, само затоа што не се со вас, или се можеби во некоја друга црква, друга местна црква, тоа вие сте секта. Зошто? бидеќи не собирате со мене. Вие може да правите евангелизација. Вие може да сакате да обратите, да донесете многу луѓе во вашата црква. Но ако не собирате со мене, ако го растурате моето дело, вие растурате. Вие не собирате. Слично како екуменското движење. Екуменското движење сака да постигне единство кое што е против Христа. Зошто? Бидејќи тоа е единство, кој ќе се обединат сите на крајот според откровението, што ќе се случи? Ние четахме 17-та глава, но што вели 16-та? 16-та вели 13 стих И видов кога од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегува три нечисти духа ко жаби. Зашто тоа се гјаволски духови кои прават чуда. И што прават тие? Тие одат кај царевите на целиот свет, за да направат што? За да ги соберат. Значи имаме работа со собирање, да ги соберат. Но зошто да ги соберат? Да ги соберат за војна во оне голем ден на Бог Садржителот. За каква војна? За каква војна? 17 глава 14 стих. Значи, веднаш после стихот кај што имаат една мисла и силата и власта своја ќе има предадат на зверот, 14 стих, тие ќе завојуваат против јагнето. Значи, светот се собира новиот светски поредок, Обединетите нации. Светот се собира против Исуса. Тоа е контроверзата. Ако вие, ова се однесува за сите христијани, па и за сте на седмиот ден, ако и вие, според зборовите на Јан Полсон, се собирате со овие, Вие сте против Христа. Вие сте секта. Вие растурате. Дали Библијата зборува за едно друго, едно мисли? Кај што апостолот им вели на христијаните да имаат едни мисли, да бидат едномислени. Кој е тоа едно мисли? Втора Коринтијаните 11, 13, поточно, последната глава од Втора Коринтијаните, 11 стих. Втора Коринтијаните, 13 или последна глава, 11 стих. И така, браке, радувајте се, усовршувајте се, утешувај, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир и Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас. се за какво едномислие зборува овде апостолот? Гледаме дека следбедстве на зверот и геволските духови ќе постигнат едномислие но тој тоа мисли против Христа. А за какво мисли зборува тука апостолот? Прво послание до коринтијаните, втора глава 16 стих. Прво сеја послание до коринтијаните, втора глава 16 стих. Зашто кој го спознал умот Господов, та да го објасни, а ние имаме каков ум? Апостол Павле напишал, ние имаме ум Христов. Значи, ако немате ум Христов, вие може да собирате, но тоа не е собирање со Него, значи растурате. Вие може да придобивате нови следбеници, како и фарисеите што правеле, преку седом мориња седом планини да предобијат некој свој следбеник, кои што ќе го направат полош од нив. Но, ако тоа не е собирање во Христовата црква, во Христовото стадо, тогаш вие делите, растурате. За ова баку повеќе ќе стане збор следната сабота, на еден конкретен пример. Но вовет, во тој конкретен пример, ќе биде еден интересен настан што деновиве се случи и беше објавен во австралиското списание Спектрум. Ние немаше да знаеме за ова, ако Адвентичката црква од Влае не го насочеше нашето внимание на Фейсбук кон ова списание и написот кој што тука беше објавен. Меѓутоа, како што праша еден брат деновиве, вистина се поставува прашање зошто воопшто местната црква влај одлучила да го објави ова. Зашто станува збор? Во една голема сабота во Мелбурн, На 12. ноември 2011 година, значи неодамна, минатиот месец, 12. ноември 2011 година, Далас Брукс центарот, значи една голема јавна сала, беше исполнет со околу 2500 адвентисти, кои што беа собрани, дошле да го слушнат председателот на Генерал конференција пастор Тед Уилсон. Значи, новиот председател. Тој е председател кој што залага за реформи и за вракење на адвентизмот кон некои здрави принципи кои што водам не се разнишени. Мега другото и од такви екуменисти, како неговиот предходник Јан Полсен. Освен големата жива публика, проценето е дека некаде околу 800 различни групи се приклучиле на интернет, за да го следат овој настан во живо. Целодневната програма за множина представуваше прв пат во Австралија да се види и да се чуе председателот Уилсон. Значи, една негова проповед и обракени. Да не читаме се што е тука напишено во овој напис во списанието Спектрум, но се кажува дека програмата вклучуваше проповедање, оркестрска музика, заеднички ручек и, оно што е најважно, посветување и ракоположување на тројца адвентистички пастори. Кои се овие тројца адвентистички пастори? За време на попланената програма, Црковните, поточно овде се вели деноминацијските водачи, а деноминацијата не е црквата. Тоа јасно го проучишме пред неколку месеци. Деноминацијските водачи формално ги повикаа и им посакаа дојде на тројцата поединци за посветување и ракоположување во евангелската служба. Кој е првиот пастор што требаше да биде ракоположен? Даниела Трајков е првиот од овие тројца. Пастор и директор на женската проповедничка служба на Викториската конференција. Вториот е некој се Кристијан Копачеану, дипломец на Авондел коледжот, и пастор во Викторијската конференција од 2006 година, и третиот е некој си Јутини Римони. Пастор во северното предградие наречено Епинг. Се мисли веројатно на предградие на Мелбурн. Заедно со својот сопруг Никола, Даниела Трајков моментално пасторува пет местни цркви освен незината служба во женската проповедничка служба. му следува еден дел кој што зборува, кој што зборува за незината биографија, што сега нема да го читам, бидеќи нам оваа личност не е многу добро позната. И сега, видите што се случило таа сабота, значи 12. ноември, минатиот месец, во врска со ова а, служба и во врска со ова ракоположување. Неколку моменти пред да започне програмата, председателот Уилсон изрази желба да не биде виден како дава било каква изјава во врска со жени проповедници. А зошто? Бидеќи човекот сака да се почитува канонот, што од било правило на црквата уште од апостолски времени, А меѓу другото, и соборна одлука на Генерална конференција на две заседанија. 1990 година во Индијанаполис и 1995 година во Утрехт, Холандија. На две соборни заседанија Генерална конференција гласа против ракоположување на жени за старешини и проповедници. Ние сега нема да се занимаваме со, со тоа, со таа одлука. Туку кажуваме нешто што е факт Значи, Црквата Христова од секојаш била против тоа, меѓу другото и Генерал конференција против тоа, званечна, официјално. И тоа на две соборни заседанија. Значи, Тед Уилсон не сакаше да земе учество во службата на ракоположување на Данијела Трајков во Мелбурн, Австралија, минатиот месец. Затоа, што се случи? Програмата предвидуваше председателот, односно една секретарка од Австралиската Унија по име Карол Джонсон, да ја предводи службата или церемонијата на посветување на Даниела Трајков, а председателот на Викториската конференција, заедно со уште еден негов помошник, да ја извршат таа служба со молитва и полагање на раце врз неа. Значи, председателот на Викториската конференција, заедно со, со сопругот на Даниела, пасторот Никола Трајков, прават акт кој што е против против правилата на Гренам конференција и против правилата на Христовата црква од секогаш низ вековите. И сега што се случува? Тед Вилсон пак беше предвидено да настапи во вториот дел, кај што само тој ќе ги рекоположи двајцата машки кандидати. Значи, ова само по себе е доказ дека нешто смрди во деноминацијата, што постои компромис помеѓу два принципа кои што се во конфликт меѓу себе, кои што не може да се померат. Меѓутоа, тоа не беше доволно, току на самиот чин на ракоположување на машките кандидати се случи инцидент. Бидејќи платформата беше значи, исполнета со многу луѓе, гужва, Даниела Трајков не можеше да излезе, да ја напушти сцената, току продолжи да стои заедно со машките кандидати кои што требало да бидат ракоположени од председателот на Генерална конференција. Представниците на самата Викторијска конференција и предложиле на Даниела да остане таму на платформата, заедно со незините машки колеги, кои што треба да бидат ракоположени од председателот Тед Уилсон. И сега што се случува? Тед Уилсон пристапува и упатува молитва за двајцата проповедници кои што треба да ги ракоположи, За целото време на ракоположување и читањето на, на заклетвата што ја даваат кандидатите пред ракоположувањето, значи оние делови од пасторалните посланија кои што вообичајно се читаат, председателот Уилсон беше забележано дека во ниту еден момент не погледнал, ниту ја признал Даниела. Едноставно, комплетно ја игнорирал, иако таа цело време продолжуваше да стои тука. Туку единствено им се обракеше на двајцата проповедници кои што требаше он да ги ракоположи. И сега случува инцидентот. За време на чинот на ракоположување, кога председателот на генна конференција полага раце врз двајцата кандидати што ги прочитавме, Даниела направила истовремено еден многу накараден, а навидом грациозен чин, самата таа само самоиницијативно се преклучила и положила раце врз двајцата кандидати, демек и таа ни ги ракоподака. Циркус жив. Значи, некој кој што самиот не е ракоположен, кој што не треба да биде ракоположен, се зема за право да ракополага. Не би сакал да ви одзем повеќе време, за да го читам до крај овој напис. Но би сакал да ве подстам на тоа дека споменативе личности, пастор Никола Трајков и неговата супруга Даниела, беа дел од фракцијата која што начело со Јан Полсон во името на генерална, всушност во името на еден човек, Полсон, направија раскол овде во Македонската црква пред 18 и пол години. Сега гледаме дека истите лица се против председателот на Генерална конференција и не само тоа, туку се против соборните одлуки на Генерална конференција. сепак јас тврдам, дека овде се работи за бунт, како пред 18 години, така и сега во овој случај, против еден ист авторитет. Може би изгледа спротивно. Тогаш се за Полсон, кога треба да се направи раскол, а сега се против председателот на генерал конференција Тед Уилсон. И не видам изгледа дека сега, сега се против генерална, а тогаш се за. Меѓутоа, ви оставам една недела за размислување. Јас тврдам дека во двата случаја се работи за бунт против еден ист авторитет. Да, се работи за бунт против Христовата црква. И тогаш се работи за растурање, како пред 18 години и сега. Не е битно на која страна моментално ќе се најде некој председател на генерална конференција. Се работи за бунт во двата случаја против ист авторитет. Тоа ќе го објасниме следната сабота на вечер, ако даде Господ живот и здравје, а предпладне, следната сабота предпладне, ќе, значи на 24-ти, ќе имаме обрат света вечера. На 24-ти, значи, сата вечера.